Ivan ja Maarja jalutavad metsas käsikäes, on õnnelikud. ja korraga kargab põõsastest välja kükloop. ründab neid ja loomulikult kükloop kui tõeline mees, olend, jookseb Maarja poole. vaesekestel ei jää enam midagi muud üle, kui panevad nad siledat männipuud üks ühe teine teise puu otsa. kükloop vaatab all, vaatab siia-sinna, hakkab ronima selle puu otsa, kus on Maarja Maarja karjub suures ahastuses, Ivan, pomogi! Ivan, pomogi, сейчас изнасиловать будет! Иван ütleb stoilise rahuga teise puu otsast, et a ты ему говоришь, что у тебя голова болит, что ты устала.